بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كثرة يتمر Mene uvijek zapane الريبه لا kad vi već kad, kad vam oteža iz gornje kravci, onda... Onda mene je vedu ovdje, kaže, aj sad ti. A? Allah. A? Na herim sa. Gde se malo onaj, kako kaže, prestrojite, malo se pripremite, zašijite olovke. Gumijte, a nemojte pripremati, ništa se ne vrši. Šta je? A? Ne ima se zure. <laughs> Zure. Alhamdulillah, mi smo juče sa tevestulom, sa istijanom i istivasetom završili djela koja se suprotstavljaju, koja se suprotna tevhid, tevhidu. Time smo izašli iz tog poglada. Danas uz Allahu pomoć ulazimo u jedan novi, jedno, novi bab, novo poglavlje koje je jako važno i pitanje koje je suštinsko. Za one koji ga pravilno shvatio, tako. Pitanje o kojem su veliki učenjaci čak pisali posebne ritale, jel tako i posebna djela. Radi se o u okviru, znači onoga što je vađi vjerovati u pogledu Rasula sallallahu alaihi wa sallam tako, njegovi, njegove porodice i njegovih aškara. U okviru toga prvo pitanje koje ćemo spomenuti jeste vađib ljubavi prema Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i postovanja. To napište. Vađib ljubavi i postovanja prema Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. vađib ljubav prema Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i poštovanja ili vađib ljubav i poštovanja prema Rasulu sallallahu alaihi wa sallam prije svega vađib je svakom robu da voli Allaha subhanahu wa ta'ala I to je najuzvišeniji ibadet. svega obaveza je svakom robu da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Salam. salam. Dodajte mu teku i olovku. Dobro. I to je najuzvišeniji ibadet, jel tako? Kaže uzvišeni valadina amanu ašaddu hubban lillah. oni koji vjeruju još više vole Allaha. Ajet 165 Al-Bakara Bekara. 165 Bakara oni, oni koji vjeruju još više vole Allaha. Šta je prije? Tako ima ljudi koji uzimaju endaz pa ih vole mimo Allaha, a oni koji vjeruju još više vole Allaha. Je tako? I to je normalno, je tako? Oni kad imaju mnogo endada, je tako? Imaju puno taguta, imaju puno idola, je tako? Imaju puno aliha koji obožavaju dok podijele svoju ljubav na sve njih, to je manje od onoga što je jedan muvahid, kako u svoje ljubavi usmjeri prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto treba Allah subhanahu wa ta'ala voliti, voliti to je više nego jasno, tako. I stvar koju ne treba uopšte objašnjavati, tako. Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio, je tako, sve za čovjeka pripremio i pamet mu dao, jel tako, i još sam postao poslanika, pa ga pa mu pravi put propisao, jel tako, i svoje milosti i blagodati da ne luta, da se ne pati na dunjalku, jel tako, da zna šta je pravi put i tako dalje, i tako dalje. <clears throat> Nakon ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Vađib je ljubav prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Vi znate da je ova ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala što smo malo prije spomenuli, jedan od čartova šeha, šeha, tako. Dobro, je bi ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je on <clears throat> pozvao Allahu subhanahu wa ta'ala. Pozvao Allahu subhanahu wa ta'ala. Pozvao Allahu subhanahu wa ta'ala. Sanjiv nas upoznao. njegove propise i šerijat nam prenio. Prenio. Jeste. šta god od hajra mu'mini imaju na dunjalu koji na ahiretu svoje pute i njega. Koga? Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Niko neće ući u džennet dok mu se ne pokori da ga ne bude svijet. تدري تشكر ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما troje kod كوغا سناجي nađe troje كوغا سناجي se nađe سفلاس إيمانه da bude Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam draži od svega ostalog da voli čovjeka samo radi Allaha i da mrzi da se vrati u kufr nakon što ga je Allah subhanahu wa ta'ala što ga je Allah subhanahu wa ta'ala iz njega izbavio. Kao što mrzi da bude bačen u vatru. عليه فذلك متفق عليه دبر دبر دبر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس يجمعين نيت يوضع سنكو سبكم الأبد بروجي حديثي smirovati dok mu? Dok mu ne budem draži od njegovog djeteta i roditelja i svih ljudi. I roditelja. I svih ljudi. I to mu treba ponavljati. Roditelja i svih ljudi. Jesi. تترك حديث لعمر رضي الله عنه rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem ti si mi draži od svega osim od mene pa mu je rekao Resul sallallahu alejhi ve sallam tako mi ono ga učio je ruci moja duša ne dok ti ne budem draži i od samog tebe pa je rekao sallallahu alejhi ve sallam tako mi ono ga učio je ruci moja duša ti ne budem draži i od tebe. Pa šta je bilo od Omera? Kaže, šta? Zaista si ti meni sad draži i od mene. Pa mu je odgovorio, sad o Omeru. Znači, sad je Tamo. Hm? Ja ne znam istoriju. Treba se raditi na komentar na Fesu Bari. Na primjer, ovo ovdje bilježi ga Buhari. ko daje ova, ova dva kristalno jasno sliku. kako je mjesto te ljubavi u imane, jel tako? tako se potvrđuje ono što se što je Lena, jel tako, naglasila i stavila da je šar šehadeta ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A ova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ona ide i ona slijedi tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ona obavezno proizilazi iz te ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Ako čovjek voli Allaha subhanahu wa ta'ala, mora voljeti Rasula sallallahu Nemoguće je, jel tako? Da iz te ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala ne proizađe ljubav prema Rasulu sallallahu alaihi Jer ko je njega poslao? Allah, jel tako? Pa jer ljubav prema Rasulu sallallahu alaihi sallam proizlazi iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i potvrđuje je, jel tako? potvrđuje je, a isto tako ljubav prema Rasulu alejhi ve sallam je u stvari ljubav prema Allahu. I sad, shodno imanu, to je, time se može mjeriti iman, al tako? Ljubav u srcu prema Allahu i prema Rasulu alejhi ve sallam, je tako? Se povećava i, i smanjuje. Ne može se nikad smanjiti, osim sa, smanj, znači, sa smanjivanjem ima, imana. Imana ne može nikako drugačije, ni sa svim drugim se pove, povezati, nego uporada ide sa, sa tim. Da, uglavnom da, da je ova ljubav prezilazi iz ljubav prema Allahu Subhanahu wa to je jasno da, da sad ne ostavljamo vrijeme, znači e, da, da to zapisujete to zapamtite uz Allahu pomoć. Ovdje su mnoga slučenja od ashaba Ridvanullahi alihim da su najviše vođali Rasula sallallahu alihi wasallam i tako dalje. <clears throat> Ali i svjedočenja od onih, je tako, koji su to vidjeli sa strane od nevjernika, je tako? Kaže Urva ibn Mas'ud. Urva Urva Čubnu Mas'ud je jedan iz aslanih Kurešija koji je došao na Hodeviju, je tako? Da napravi dogovor sa Rasulom Salahisom, je tako? Ispred Kurešija, mušlik. Šta on kaže? Kad je se vratio u Meku. O ljudi, kaže Kurešija. O ljudi. Ja sam bio u delegaciji kod Kisri i Kajsara. Alekum salam. Ehme eh, se. Kod? Kod Kisre i Kajsara, je li tako? Kod Perzijskog i Rimljanskog kralja, je li tako? I kod kraljeva, i drugih kraljeva, je li tako? nisam nikad vidio nekog vladara. Da ga vole i poštuju kao što ashabi Muhammeda sallallahu alaihi sallam vole Muhammeda. dalje kaže tako mi Allaha vidi ovi mušnici se klere Allah nisu direktno u njega gledali iz poštovanja prema njega Znači, stidili biste da, da direktno u lice gledaju. Nisu u njega direktno gledali iz poštovanja prema njemu. <clears throat> Njegova pjuvačka nije padala osim na njihove dlanove. Tako nisu dozvoljavali kad Resul sallallahu alaihi sallam pljuvačku da padne na zemlju, nego su je hvatali dlanovima. A tako, osim na njihove dlanove, pa su se tom pljuvačkom, a tako, mazali, jel tako? A kad bi uzimao abdest, zamolo da se potuku za vodu njegovog abdesta. Što znači ovo za vodu njegovog abdesta? Za vodu koja je padala sa njegovog tijela. Poslije uznanja abdesta, tako? Nije da smo osim, ali da nema vode uznanja. Poslije, znači, kad ono pere lice, pa voda koja spada sa njegove vrade ili lica, sa njegove ruku, tako? Oni bi se jagnuli za te kafe, tako? <clears throat> sve ovo šta dokaze je Allah subhanahu wa ta'ala kad je obavezao ljude da ga vole, šta ispustio al tako na ljude ljubav prema prema njemu. Al tako ispustio ljubav prema njemu, ispunio njegovo srce ljubavlju prema Rasulu sallallahu alejhi ve sellem. Kako da vas bi predaj kao muški da je? Nije. Poslije, Allah najbolje zna, poslije bio muslima. Dobro. I to kako ovdje treba spomenuti šta? Ajet u suri Ahzab, jel tako? En nebiju evla bil mu'minina min enfusihim. Vjerovjesnik je preći mu'minima od samih njih. koji Ahzab. E, ahzab. Koji je ajet, braće, dajte mi učak. Od njih sami. Od sami. A njegove majke... A... Hanallah radim. A njegove supruge su njihove majke. <clears throat> početak ajeta 6 broj 6 su njihove majke a njegove supruge su njihove majke an Allah ilami a kad insta malo o ovome razmisli pa uporedi to sa stanjem ljudi A? Koja je? I poredi sa svojim ličnim stanjem, što mi ovako često bježimo od toga. Onda, volim Allaha Subhanahu wa ta'ala, da nas izbavi iznosi musibeta. Dobro. Pored svega ovoga, znači, može zapisati zabranjen je gulu pretjerivanje i isra i pretjer, zabranjeno je znači zabranjen je golov pretjerivanje golub povlaka pretjerivanje, zarez i isra, isra, pa staviš povlaku, sve ćemo objasniti šta je. O tako? I isra, to jest pretjerana hvala i laž u ima oni koji ovo današnje vrijeme kad ljudi od, kroz odvjere drže drčeve o pretjerivanju uvijek. <laughs> A, uplašili se odmah da neće ljudi pretjerati vjeri. Ljudi neće nikako vjeri ostaviti. Dobro. Iako ima oni koji su pretjerali u nekim stvarima, ali tako? A to je Allahu sunet da uvijek ima oni koji su pretjerali i oni koji u trećem u drugom pravcu i tako. Tako se raspoznaje srednji put. To je vam mudra. Dobro. uh, <clears throat> kao što je spomenuto u hadisu, možete nastaviti dalje samo, kao što je spomenuto u hadisu, nemojte mi pretjerano hvaliti. Možete staviti u zagradi lažno hvaliti. Kao na strani je Ko su na strani je? Sina Merijeminov. ja sam samo rob. Pa recite Allahov rob i njegov rasul. I njegov rasul vi ste primijetili možda da ja mnoge termine neću da prevozim, tako? A. I to bi možda najbolje bilo da tako praksu uvedem. Da riječi, da tako, Rasul da prevodimo da ostane da to usvaja. Tako koristi. Tako. A. Allah pa ilah. tako? ilah, da ne prevodim. A, kažemo ilah. Tako dalje. Allah najbolje zna. Mutefekun alaih. Mm-hmm. kaže došao je neko od ashaba Ridvanullah Jarin i rekao mu ti si naš Sejid. Sunat je Sejid. Gospodin, je tako? U smislu šta gospodin? Naš gospodin, naš prva, je tako? Iznad svih ti nas, je tako? Ti si nas Sejid. I je li ovo laš? Nije, tako? Ali šta je rekao Rasul Salanišnji? Kaže, je tako? Sejid je Allah tebareke wa ta'ala. Sejid je Allah tebareke wa ta'ala. Prvak je iznad svega i tako da iznad svih najbolji, je li tako? أبو داود تكو إمام أبو داود رحمه الله ودر قوي بردعي نمو يتدب سفيتا زبادة يا سم محمد الله رب i njegov Rasul. Nije mi drago da me uzdižete iznad mjesta na koje me Allah pustio. Ovo bilježi imam Ahmed van Nesai rahimahumullah. Imam Ahmed i Ennešaj. Znači, iako je ovo na neki način bilo istina što smo rekli, tako? i što su ga hvalili, ti si najbolji od nas, ti si onaj sin najbolje od nas, znači porijetom si najbolji od nas. U svakom slučaju si najbolji od nas. Sve to bilo istina, ali je Resul sallallahu alaihi sallam šta nemoj da vas petan zavede. Htio da zatvori ta, ta vrata pretjerivanja. Međutim, je li pomogla šta onima koji hoće da pretjeraju? Nije, oni opet pretjeruju. I lažno ga hvale, je tako? i daju mu svojstva uluhijeta i njemu dove u kući tako od njega se frat praži e, i tako dalje i tako dalje da ne pričamo sad šta sve ima na dunjalku ovom čudno tako kakve sve zavluda znači ništa im to nije pomoglo molim Allah sana tabra na sačuva svake zavlade od njega traži pomoć tako znači i zaštitu i tako dalje, sve su zablude. Iako je Resul sallallahu alaihi wa sallam se trudio da sva ta vrata zatvori i da ostavi umlet na, na uput, na jasnom pravom putu. Dobro. E sad, <clears throat> možete staviti obzirom da smo spomenuli nemojte me uzvizati iznad mjesta na kojem je Allah spustio ili stavio stavite mjesto Rasula sallallahu alaihi wa sallam ili ja, položaj Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegovo mjesto kod uh, u šarijetu tako jel, Yes. Shalom. Pa napišite, on je Abdullah, on je Allahov rob, i njegov rasul najbolji čovjek uopšte znači koji će se koji se ikad pojavio i koji će se ikad pojavio najbolji čovjek uopšte on je poslanik svim ljudima i djinima. Biće pro, proživljen na pohvalnom mjestu. bit će proživljen na pohvalnom mjestu. Jasno. Što znači ovo e, pohvalno? To je makamun mahmud koji se spominje šta? U onoj dobi poslije za ezana, je tako? I koji se spominje u ajetu, ovdje spominje ajet. Aša en je ba'ateke rabbuke makamen mahmuda. Tvoj gospodar će se sigurno proživjeti na pohvalnom mjestu. Mjestu. Ajet je 79 ehm, sura El Isra. Šta je ovo pohvalno mjesto? To je posebna šast koja se ukaže s Resulu sallallahu alaihi sallam na sudnji dan u smislu čega se pa šefaat, da se zauzima za sve ljude, jel tako? Kad se spusti musibet na sve i kad... A? Onda će Allah sanu tjara njegovim zauzimanjem da smo dozvoli, jel tako, da se zauzima i njegovim zauzimanjem Ja sam kjelom. Dobro. E sad imaju neki direktni propis vezani za to. Pa stavite. Zabranjeno je dizati glas u prisutku Rasula sallallahu alejhi ve treći majest je tako sure Fuzurat, ja žele dina aminu, la sarsa u asfatekom, sav pa sav te Povjednici, ne dižite svoj glas iznad glasa Rasula sallallahu alejhi Koji treći? Treći sure Fuzurat. Dobro. Isto tako zabranjeno je bilo da, da mu se obraćaju njegovim ime imenom. Kao u ajet 63 sure Nur. La tebi'alu dua'a rasuli bejnekum ke dua'a i ba'alikum ba'aba'a. 63 sura 0. Nemojte <clears throat> da učinite dozivanje Rasula sallallahu alaihi wa sallam između vas kao što dozivate jedni druž, druge. Pa kako ste oslovljavali? Ja Rasulallah, ja Nabi Allah. nemojte učiniti dozivanje Rasula da bude kao što dozivate jedni dru, druge. <clears throat> Ovo bilo je zabranjeno njima da tižu glas, svoj glas iznad glas Rasula sallallahu alaihi sallam. tako? To je dok je bio Rasul sallallahu alaihi sallam živio, tako? A vidite, fajda je ostala u Kur'anu, suče sudnjeg dana, je tako, da je to bilo za, zabranjen. Od čega? Resul sallallahu alaihi sallam preselio. Ali da ostane umesto da znaju kakva kako je njegovo mjesto, je tako? Da sav umet zna kako je njegovo mjesto i kako je bilo naređeno od sadmi ali dvanullahi alihim da se prema njemu odnos, odnosi. I ovdje u ovom ajetu en tahvata a'malakum a'malukum va antum la tesorum. Da vam ne bi propala djela, a da i ne osjeh i ne osjetite. Samo radi čega? Radi dizajne glasa. Radi podizajne glasa. Samo radi čega? E šta mislite sad? Šta je sa dijelima onih koji se smijavaju s njegovim sunnetom? Salavara i srna. A? Koji imaju razne komentare na njegov život sa njegovim ženama. Je tako? koji komentare su brojne hadise koji dođu od njega Rasula sallallahu alaihi sallam a njihovo značenje ali tako oni ne mogu da prihvate zato što stavljaju svoj razum ispred obje objave i tako da znači sve te stvari sve te pojave mi ćemo znat odvagat nas prom ovoga ajeta ili kroz ovaj ajet kroz ovaj propis koji je bio bio među Ashabima Ridvanullahi Alehi. Dobro. Vidite kako možemo kad recimo neko uči hadisa pa sam nika sallallahu da je taj da se ne govori ali tako da se puša dobro <clears throat> dalje na njega donosi salavat Allah subhanahu ta'ala i meleci. I naređeno je svim robovima da salavat na njega donosi. donosi. أو 156 آية السورة أحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي زيسا الله نقو ملتي صلوة دون السنة يرويسن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبيرنسي دونستنا نجا صلوات يسلامو نزيوات تلتاكم احزاب شذ ثلاثة شيء da se a organizuje mevlu da se će a donose salavati se pjevaju pjesnice recu recitacije da su malo ljudi razmešaju im se srca pa da malo plaću to bi da nije propisano tako izražavati je tako ljubav prema njemu sallallahu alaihi wa sallam ova ljubav koja je naređena je tako ona je objašnjena kako da se izrazi. A tako? Ona je objašnjena i objašnjena šta se znači. A nije dozvoljeno sad tu ljubav izražavati da tako kroz pjesmice, a onda u stvarnom životu biti daleko od od sunneta Rasula Salahi. To je laž. Je tako? I nema novotarije, a da nije laž. Svaka novotarije je laž. Je tako? pa tamo kad pjevaju, kad ga vole, lažu, je tako? I kad plaću, lažu, kad god rade, lažu, sve dok, šta? Dok, dok mu se ne pokore, je tako? I pogledajte, koliko tvrde židovi da vole Musa Areisana. Je tako? Koliko tvrde, ha? A ne slijedi. Pogledajte koliko na strani je protjeruju u veličanju Isa a.s. I koliko tvrdi da ga vole, kako? I to veličanje Isa a.s. dolazi, oni hoće da kažu ni zbog čeg drugog, osim zbog njihove prevelike ljubavi prema njemu. A šta? I od čega ne slijede? Ne slijede. Razumijete? E tako je došao jedan dio ovog ometa krećući se istom tom stazom i istom tom logikom, je tako? A? Mi ćemo svoje skretanje i ostavljanje sunneta i napuštanje vjere sakriti time lažnom hvalom i veličanjem i pretjerivanju pretjerivanju u veličanju Rasula sallallahu alaihi wa sallam a što zovjeti što je dakle, samo znači sakrivanje iza takvih a, manifestacija, jel tako moram tako nazvati, tih e, a, okupljanja tih muzikanata i to samo što se rade, jel tako, laž kojom se želi prikriti šta nije okretanje od ove vjere. Okretanje od ove vjere. Dobro. Huh? Šta ćete pisati? Evo ovako pisati. Vađib pokornosti i slijedjenja Rasulu sallallahu alaihi sallam. Vađib slijedjenja Rasula sallallahu alaihi sallam i pokornosti njemu. Sad je rečenica ispravna, ja malo dušim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Rasulu. O kako? Ajet 59 sura An-Nisa. Yes. dalje men yutir rasula faqad ata'a Allah ko se pokori rasulu pokorio se i Allah sallallahu ko se pokorio ko se pokori rasulu sallallahu alejhi ve sellem pokorio se i Allahu broj 80 sura an-nisa 59, pa onda je bio 80, pa je sad, <clears throat> znači, e, nova recenca piše ovako. Isti ga mi vidimo da je vađu stjeđen. Iz ovih naređe, naređenja koja su došla, uz naređenje pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Znači, i Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio da je pokornost Rasulu sallallahu alaihi sallam, da se kroz pokornost Rasulu sallallahu alaihi sallam zapravo ugleda pokornost Allahu sallallahu alaihi sallam. S druge strane, znači, <clears throat> možete sad ovako, Allah sallallahu alaihi sallam prijeti onima koji prekrše njegovo naređenje. فكاذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم neka se pripaze oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna ili bolna patnja. ili bolna patnja. Šta je ova fitna ovdje? Šta se ovako fitna? Pa povlaka u srcima od kufra, nifaka i novotarije. Fitna u srcima od kufra, nifaka i novotari. Ovo je ajet 63 sure An-Nur 63 sura An-Nur. Dobro. Tako prije si onima koji prekuće njegov naređenje. Šta? A pokor, a slijedjenje Rasula sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam je učinio šartom. Šta se tako? Samo ovu recenciju, ajde ti. Tako prije si onima koji... Ovo smo završili, tako, tako prije si onima koji prekuće njegov naređenje. A s druge strane, znači, slijedjenje Rasula sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> je učinio šartom svoje ljubavi i opro oprosta. Ko? Allah subhanahu wa ta'ala. Svoje ljubavi. Znači neće ga vo, nikoga volio dok ne bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I oprosta neće. Jel kako? Kaže, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Yuhibbibkum Allahu wa yagfir lakum donubekom. Reci, ako vi Allaha volite, mene slijedite, Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. A, jednostavno, ko hoće da mu grije. Sura Alu Imran, 31 AS. Ako, reci, ako Allaha volite, mene slijedite, Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. <clears throat> Znači nije... A? A vas je 31. ajet. 31. ajet. I grije oprost. Slijeđenje. Slijeđenje, da. Slijeđenje. Ljubav. A nije ljubav filharmonije. A? 31. ajet sure Alu Imran. Dobro. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala nagradio za vas dobro i strpljenje